Մեղվաբուծությունը դեռևս վաղնջական ժամանակներից եղել է Արցախի տնտեսության կարևորագույն բաղկացուցիչներից։ Իսկ մեր մեղվաբույսներն էլ հանդիսացել են հայոց աշխարհում բարձրորակ մեղրի արտադրության լիարժորքերն ձևավորված օջախներից մեկի երախտավորները։ Անասնաբուծության աշխուղի զարգացման համար բավականին բարենպաստ են Արցախյան Լեռնային եւ նախալեռնային վայրերի ալպիական փարթամ ծաղկառատ արոտավայրերը հանրապետության գրեթե ոչ տարածքում Մինչև 1930-ական թվականները Ղարաբաղում մեղուները պահում եւ բազմացնում էին պրիմիտիվ եղանակներով, քթոսներում։ Սակայն ստացված մեղրը դեղին էր անուշահոտ եւ բուժիչ։ Գյուղացիների մեծ մասը ուներ սեփական մեղվակթոսներ։ Հաջորդող տարիներին կոնտեսցիոների կազմավորումից հետո մեղվաբուծությունն արմատավորվեց նաեւ կոնտեսցիոներում։ Ընդ որում նախալեռնային գոտու շատ կոնտեսցիոների եկամտի զգալի աղբյուրներից մեկը հենց հանդիսանում էր մեղվաբուծությունը։ Հետագայում մի կողմից նոր տնտեսական իրողություններն ու հարաբերությունները, մյուս կողմից Արցախյան պատերազմը բացասաբար են անդրադարձել մեղվաբուծության ճյուղի զարգացման վրա։ Հայտնի պատճառներով որոշ ժամանակ մեղվապահությունն Արցախում մի տեսակ հետաճերապրել։ Սակայն նշեմ, վերջին տարիներին այն մեզ մոտ զգալի առաջընթաց է արձանագրում։ Այս ճանապարհ գյուղացիության համախառն արտադրանքում ավելացել է մեղրի տեսակարար կշիռը։ Ներկայումս էլ Արցախյան մեղվապահները դիմակայելով նոր արտադրահարաբերություններով պայմանավորված մարտահրավերներին շարունակում են մեր լեռնաշխարհում զարգացնել մեղվապահության հարուստ ավանդույթները։ Եվ մի շարք համայնքներում դա տեղի բնակության հիմնական զբաղմունքներից է։ Արձանագրված հաջողությունները մեծապես պայմանավորված են ոլորտի նկատմամբ պետության գոհացությամբ։ Սկսած 2010 թվականից ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից Մի շարք ֆիզիկական անձանց տրամադրվել են դրամական փոխարույթներ, ինչը նպաստել է մեղվապահների արժեվ ծառացած տարատեսակ քննիների լուծմանը, այդ թվում նաև նոր մեղվաընտանիքների ձեռքբերմանը։ Արդյունքում, եթե 2010 թվականին մեղվաընտանիքների քանակը կազմել է 20400 եւ արտադրվել է 213 տոննա մեղր, իսկ ներկայումս դրանց թիվը կազմում է մոտ 26000 ստացված բերքն էլ մոտենում է 400 տոննայի սահմանագծին։ Եվ փաստորեն մեղվարտադրությունն ինքնաբավության տեսակետից լուծել է իր արժև դրած խնդիրը։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ մեր արտադրողների արժև ստեղծում է արտաքին շուկա դուրս գալու խնդիրը։ Մեկ անգամ եւս ողջունելով ձեզ եւ գողնակությունս հայտնելով համատեղ աշխատանքի համար Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ հերանեկարում ենք պետք է հասնենք ավելի սերտ համագործակցության։ Ուզում եմ հույս հատնել, որ այս ձևաչափով մեր համագործակցությունը նույնպես շարունակական կլինի եւ կնպաստի մեղվապահության համակողմանի զարգացմանը։ Անձամ ես որպես գյուղոլորտի ներկայացուցիչ անչափ կարևորում եմ նմանատիպ հանդիպումները, որոնք հնարավորություն է ստեղծում մեր արտադրողների համար ոչ միայն ներկայացնել իրենց տարատեսակ արտադրանքը, այլ նաեւ լայն շփման շնորհիվ ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ արդյունավետ գործունեության եւ փոխշահավետ համագործակցության համար։ Սա նաև մի ծանրակշիռ հարթակ է, որը մեղվաբուծության ոլորտում ներգրավվածներին հնարավորություն է ընձեռնում ծանոթանալ ժամանակակից մեղվաբուծության առաջատար տեխնոլոգիաների եւ այլ ուշագրավ նորությունների։ Մեր կողմից մեկ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում համակողմանի համագործակցության լայման եւ խորացման, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում ժողովրդական տնտեսության կարևորագույն աշխուհի հետագա եւ բարեհաջող զարգացման ակնկալիքով։ Ավելորդ չէ նշել նաեւ, որ առաջիկայում ընդունվելիք Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգում կարևորում է նաեւ մեղվաբուծության համակողմանի զարգացումը։ Հարգելի գործընկերներ, կոնֆերանսի հարգելի մասնակիցներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին եւ մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք։ Ուզում եմ նաեւ ձեզ փոխանցել մեր գյուղատնտեսության նախարարի պարոն Միրզյանի ողջունի խոսքը։ Այսօր նախարարը նույնպես պետք էր մասնակցեր այս հանդիպմանը, սակայն արդեն նախորոք կան պլանավորված հանդիպումներ մեր շրջաններում, որը նույնպես կապված է գյուղատնտեսության զարգացմանը Արցախի հանրապետությունում։ Նախընտրես փոխանցեմ ձեզ իր ողջունի խոսքը, փոխանցեմ ձեզ, որ նախարարությունը լրիվ պատրաստական է ցանկացած հարցում օգնել, աջակցել մեր մեղվաբույժներին հանրապետությունում եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն մեղվաբույժության զարգացման համար։ Данная встреча и наша совместная конференция армянских и арцахских пчеловодов проводится впервые, и это очень знаменательное мероприятие. Мы надеемся, что она будет полезной для обеих сторон и даст новые импульсы для совместной работы. Я расскажу о наших успехах, о статусе пчеловодов, о наших планах на будущее и тех задачах, которые стоят перед нами. Мы понимаем с вами, что для того, чтобы решить ту или иную задачу, необходимо изучить те вопросы, которые тормозят развитие нашей отрасли. Эти проблемы, как узлы, тормозят кровоток. их необходимо терпеливо потихонечку раскутывать. А это означает, что мы говорим о чем с вами? О фундаментальных проблемах, которые существуют. Если мы не решаем фундаментальные вопросы, то вопросы всегда остаются вопросами, которые всегда мандер-мандер мы пытаемся решить, но результата не будем иметь. Что входит в эти фундаментальные, на наш взгляд, вопросы? Прежде всего, это пищевая безопасность. Это основа основ для пчеловодов, Их, на самом деле, личная ответственность в виде потребителя. Աչք եմ բացել մանկությունից հերս պահելա Այնուհետև ես որ տեղափոխել եմ վերաբնակեցումով Քաշաթաղի շրջան Բերձոր քաղաք, ես էլ եմ սկսել պահելը։ Հիմա 50 հատ մեղվա փետակ ունեմ։ Տեսնում ենք ինչպես է Ղարաբաղում, ԼՂՀ-ում զարգանում մեղվաբուծությունը։ ըստ ամենայնի սա կապերն Հայաստանի մեղաբույսների հետ ավելի մեծ մասշտաբ կընդգրկի արտադրությունը աննախադեպ արագությամբ զարգանում է մեղվաբուծությունը նմանավան Բերձորում Խաշաթաղի շրջանում այս պայմանությամբ Խաշաթաղում 11000 մեղվապետակ կա հաստացի այս տարի համարյա 900 կիլո մեղվապահի համար ամենացավոտ խնդիրը դա իրացման հարցն է կարծես թե ներքին շուկան հագեցած է դիտման տեսակետի լեզվով ասենք, գերարտադրության ճգնաժամ առաջացել։ Քաշաթաղի շրջանում այս պահին մեղվապահները ներքնահարկներում, պատվալներում ենքան մեղրն են հիմա։ Հիմա այնքան ունեն, ու դուրս տանելու հնարավորություն չունեն, իմ կարծիքով պետական մակարդակի մտածողությունը հարկավոր։ Ճիշտ է, մեղվապահի համար մի քիչ դժվար հարցավոր, այդքանը արտադրություն շատ կա։ Ինքը իրացման խնդիր է առաջանում։ ԼՂՀ-ում արդեն մեղվի արտադրությունը հասել է մինչ ու մակարդակի, որ նույնիսկ երեմեք չէինք պատկերացնում ոնց էս կարողանում։ Անցյալ տարին ես Արցախի գիտական կենտրոնում մեղվի որակի, ֆիզիկա-քիմիական որակի մասին տեղեկություն տալու համար մենք մեղր բերեցինք, մեղուները որտեղ որ դրված է փողից բերեցինք, Երևան ստուգում արեցին, որոշակի նյութեր կան որտեղ են ստուգում, հարաննդեղել մի խոսքով ԼՂՀ հա, մեղրը ոչ ավելի ոչ պակաս համապատասխան Հայաստանի սննդի բոլոր չափանիշներին ոչ թե համապատասխանում է այլ Արցախի բնությունը դա Աստծո ամենամեծ պարգևն է արցախցիներիս, իսկ մեղունները մեղրը հավաքում են բնությունից, պետք է առավելագույն լինի։ Համամիտ եք ինձ հետ։ Առանց որոշի մի խոսք։ Հենց մեղուն ինքը Աստծո բարեկներն է լավայում։ Նշեցիք, որ մանկությունից եք զբաղվում, արդյոք մեղվապահությունը, մեղվաբուծությունը այն բնագավառն է, որ կանգնում է նույն տեղում, ինչ նորություններ կան այսօր մեղունների պահպանման համար եւ մեր հայրենակից Ռուսաստանից ինչ նորություն է բերել նորություններ շատ է բերել։ Նախ ասեմ զարգացման մասին հարցը որ տվեցիք, ամենայն դեպս ես հասկացան նա, որ ինչպես է զարգանում մեղվաբուծությունը ստեղ։ Մեղվաբուծությունը մեկ էլ բժշկությունը, իմ կարծիքով։ Եթե այդ օրը չկարդացիր, չուսումնասիրեցիր մի նոր բան, դու մնում ես նույն տեղում։ Օրեցօր է զարգանում Ինչ վերաբերում է Գրիգորյան Սուրենին, նա նորարարություններ է բերել